Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadis nakon ovog dovođe, imamo još pet minuta, ćemo raditi, kaže, el, e, po sedam, broj sedam, kaže, el mu'dalu, hadis mu'dal, znači, kaže, ma, huve ma seqata min isnadihi isnani fesaida. To je, kaže, uh, uh, hadis u kojim, kaže, lancu prenosilaca nedostaju dvojca ravija i više od dvojci. Nima sumnje, znači, oko slabosti ovog hadisa. Znači, ovo sve su nadolazi osad, uh, poslije ovih hadise. Pošto su počeli od Mursela, pa nadalje, sve su ovo vrste slabih hadisa, naravno. Dvojca ravija i više od dvojci. Minimum dvojca fali sljedeći hadis, znači pa se sad nam dolaze ovdje vrste hadisa, ne zadržavamo se plaho na njima, osim neki koji su jako specifični i zanimljivi. Sljedeći hadis uh, kaže, وَكَذَلِكَ مُنْقَطِعُ Munqati hadis koji ima znači prekid u lancu prenosilaca. Kaže fa hada ne qal qal men ihtaja bihi. Hadis munqati hadis koji ima prekid u lancu prenosilaca, ali taj taj prekid ne misli se na prekid da nema ashaba, koja nema ashaba to je mursel onda hadis kaže uh, vrlo je malo vrlo je malo učinjaka skoro da i nema jel, koji dokazuju sa hadisom koji mu katija koji ima uh, e, prik lancu prenosilaca kaže u ajvedu zalika ma qale fihi malik naj naj uh, što se prenosi od hadisa koji su mun kati koji ima uh, prik lancu prenosilaca kaže ono što prenosi ima malik gdje ima malik prenosi u svojom uvateu ima malik ima određene hadise koji zove belagat belagani, belagan znači dostavljeno, prenešeno mi je. I zato to kazao belagat. Kad je bilježi ga, e, ima maliku u svom muvatu, belagan. Belagan znači, dostavljeno, znači ima, ima prijeklad lancu prenoslaca. I zato, zato konjeg dođe, ima mali kaže, belagani ene Rasulallahi sallallahu alaihi sallam kale, kaže, e, prenešeno mi je, belagani dostavljeno mi je, e, da kaže da je Allahu poslanici rekao sljedeće keda o keda je rekao to i to kaže fe ine maliken ovo gori ima zahbi kaže ine maliken mutethebitun fele'alle belagatihi akva min rasili mislim humeid wa katade što, što su najbolji uh, uh, hadisi koji, su, koji ima kita uh, e, prijek lancu prenosi lacu odnosno na drugi nekog kaže to što ima malik muhaddis on je ima znači vrh po pitanju hadisa kaže ako nečiji hadisi imaju smisla da se prihvate, kaže, zato kaže, ima malik motestep, ova malik utvrdi, istraži stanje hadisa, neće prenijeti sve što je izmišljeno, što je, što je, što je izmišljeno, što nije pouzano, što je lažno, u tome slično. Kaže, fele ale belagati, kaže, vjerovatno su njegovi, belagati, znači uh, hadisu koji ima prijeklu lancu prenosa, kaže akva min merasil misle humeidi wa katade. Njegovi, kaže belagati, njegovi hadisu koji ima lancu, prijeklu lancu prenosilac, kaže su vjerovatno, uh, kaže imam vehebi, su vjerovatno bolji i jači od Mursela, od ovih prijesodni što spomenuli od Tabina, od Humeida, od Katade i njima sličnih. U svakom slučaju to je daif. A mnogo je, znači, hadisa kod, kod uh, kod imama Malika koji se smatra tetira belagat. Znači, e, on prenosi da je uradio, činio poslanik sa nam. Ili on prenosi da je neko od, od ashaba uradio nešto. Mnogo takvih hadisa. Sljedeći hadis po 9 El meukuf. Vakf znači nešto stati. Meukuf kaže ma usnide ila sahabin min qaulin eufijanin. Uh, kaže ono što se pripiše ashabu od njegovi riječi i njegovi dijela. To je hadis meukuf. E, zato znači imamo poznato, znači to, ta, ta terminologija koji, koji, recimo onaj koji traži šlijetsko danje mora znati. Marfu hadis, ref znači podignut, znači Marfu znači hadis koji je rekao poslanik sam sam, pripisani poslanik sam sam. Meukuf, pripisan ashabu. Znači to je razlika između marfu i meukuf. I kad kaže u nekom hadisu, kaže razišli se, kaže, uh, bejne raf'ihi, bo vakfihi različite kaže Ben Rafi, da li su to riječi poslanika sam sam i su to riječi ashaba? To znači bejne ref, e, bejne ref'ihi wa vakfihi. Različite da li su to riječi poslanika ili ashaba. Ili kaže različite kaže bejne vaslihi bejne vaslihi wa, wa, wa qat'ihi. Da, da li je taj hadis mevsul, znači, da, e, da, znači ima i tabin i ashab ili ima prijekid u lancu prenosilaca. Doći nam to u Kaže u muqabilu marfu, muqabilu marfu, znači suprotan hadis od mekufcu, znači ono što se pripiše ashabu od riječi i djela Suprotan tome, kaže marfu, kaže ma usnede ili nebi sallam ono što se pripiše poslaniku sallallahu sallam sallam in qavlin wa fi'alin od riječi i od djela ova terminologija, pa ova terminologija nezamislivo je da je ne zna neko ko prevodi hadise. I zato se kod nas čisto desi provala, znači smiješna stvar, čovjek prevozi hadis, naučio arapski jezik. I on misli saravski jenski da može da prevodi hadise. Hadise i hadisku terminologiju. I onda prenosi hadis u nekim zbirkama i kaže, ovaj, u tom hadisu kaže, uh, kaže kal Rasulullah sallallahu an sallam marfu'an. Rekao je Allahu poslanik sallam marfu'an. Marfu'an znači nešto podignuto. I onako, bukvalno prevedo, rekao je poslanik, sam znam, podignuto nešto, podignuto. Ima za bi podignuto. A u stvar merfuan, znači, to su njegove riječi. Rekao je Allahu poslanik, salam sanem, on je rekao. Merfuan, znači, on je lično rekao. A kaže, a, kaže, a, prenosi se, ta, prenosi se te, te riječi, menkufen. Menkufen, znači, rekao ashab. I ti ako tu terminologiju ne znaš, provališ se pravo u prijevod. Znači, ta napiš nešto, provaljuješ se. Ili kaže, hadis je mahfuzan, hadis je mahfuzan, znači, bukvalno, sačuvan u stvari nema veze sačuvan. Hadis to je to je pouzdano vredosno došlo taj ta verzija hadisa. Dok je šad suprotno tome, oprično tome. Znači terminologiju ne znaš, znači provališ se kod dijete malo. A to se dešava kod nas. Jer obično prevodioci kod nas ko prevodi? U danima, da vaš jezik sad ono čeka da ga prine, uti pa onda iskoristi vrijeme da, maja, da ojača kao malo jeziku. I onda on prevodi krupne knjige tamo ili, ili prevodi, nije, ni studirao, niti je studirao akidu, niti je studirao hadis, niti je fiqh. I onda prevodi knjige iz tih oblasti. I onda normalno dođe s provalama. Ne zna prevede, naslov prevede, ali misli, to je bukvalno, jezički se prevede. A to terminologija, čista tam terminologija, znači koji, koji u svakoj drugoj nauci ima termin koji određeno značenje ima. smo da on prevodi had. Da on prevodi had, had znači u arabskom jeziku granca. A u stvari šerijetu znate šerijetska kazna. I on sad uđe na naslov, kaže ha, naš hudud. I on napiše prevede granice. Čo granice? Znaš, kod, kod, kod radi na graničnom prilazu. Vezi, svezu on je. Ono van, ode glava, ruka, ode, zna. Ne idi. Znači, ne idi tako, znači, mora čovjek poznavati matiku o čovjeku se govori. Dobro, tu ćemo sad. Svane, kad lahom bebe, hantke, šta da ne tesla, koliko je tu budi. Andalusam. Andalusam. Andalusam.